بتقوى الله عز وجل enyi waja wa allah inakuhusieni kama ninavyoihusia nafsi yangu kumcha allah subhanahu wa taala tumcheni allah subhanahu wa taala bifili lmamurati wa tarki lmanhiyat kwa kutekeleza maamrisho na kuacha yale aliyotukataza Mola wetu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ndugu Waislamu, Leo hii tuko katika furaha, tunaishi katika furaha ya Idi, Idi lfitri baada ya kukamilisha mfungo wa Ramadhani. Fa abshiru wabashiru bih, basi furahini na muwabashirie wengine kheri. Waliyudkhil ba'dukum as-surura ala ba'd, na baadhi yenu waingize furaha kwa wengine امتثالا لما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كتكليزا يا لي أليو يا امريشا متوم صلى الله عليه وسلم او اليو يا سيما سكوى لبوليزوا اي الناس احب الى الله فقال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفوهم للناس aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtu gani anayependwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anayependwa sana kwa Allah ni yule mwenye manufaa zaidi kwa watu. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla, na matendo pendwa, matendo bora yanayopendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim, ni furaha ambayo unaiingiza kwa Muislamu. Kwa hivyo leo ni siku ya kufurahi, sisi wenyewe tufurahi na tuingize furaha kwa ndugu zetu wengine Waislamu. Ndugu Waislamu, innahu al hakika tuko katika idi siku ya furaha yaumu shukri lillahi taala siku ya kumshukuru allah taala ala hidayatihi wa tawfiqih kwa hidaya yake na taufiqi yake kwetu wa min madhahiri hadha shukr na miongoni mwa muonekano wa shukrani hii fi hadha alyawm almubarak Alightisalu watatayub ni kuoga na kujitia manukato, wa akhdhu zina na kuchukua mapambo, thumma ikhraju zakati alfitri, kisha kutoa zakatu alfitri, ambayo zaka hiyo ni tuhratan lisaim, ni kwa ajili ya kumtakasa mfungaji min allaghwi warrafath kutokana na machafu na mambo maovu ambayo aliyoyafanya ndani ya somo yake kadhalika wa tu'matan lilmasakin, ikiwa pia ni kulisha maskini. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula, atakayeitoa zaka hiyo kabla ya sala inakuwa ni zaka yenye kukubaliwa. Waman addaha as sala, na atakaitoa baada ya sala, fahiya sadaqatun min as-sadaqat basi hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka nyingine. Lakini aliyechelewa kwa sababu ya udhuru الذي تأخر بسبب العذر فإنه يخرجها بعد الصلاة أتيتوها بعد الصلاة وسباب يي ألكو نذرورا بنجين ألكو أنا كمبلية كنت أكويتوها لكن يا يكفوت مودا ومكوشا بس أتيتوها بعد الصلاة فإنها مقبولة إن شاء الله بس هي تقبليها إن شاء الله تعالى ومن مظاهر هذا الشكر Na miongoni mwa muonekano na madhhari ya shukrani hii, al-iktharu min dhikri llahi jalla wa ala, ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala takbiran wa tahlilan, kwa kuleta takbira na kuleta tahlili kwa wingi, kwa kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, kadhalika wa tasbihan wa tahmida, na kuleta tasbihi kwa wingi na kuleta tahmidi kwa wingi katika mwezi huu, katika siku hii ya leo, qala Allahu taala walitukmilu lidda walitukabbiru llaha ala ma hadakum walaalakum tashkurun, na mkamilishe hesabu ya saum, na kadhalika mumtaje Allah, mumtukuze Allah kwa wingi, kwa kuleta takbira kwa wingi, kutokana na alivyokuongozeni, ili mpate kuwa ni watu wenye kushukuru. Takbira hizo zinaanza tangu pale kuzama jua siku ya 30 au siku ya 29 kuandama mwezi na kutoka nyumbani unaendelea na takbira hizo mpaka unafika kwenye musalla, unaendelea na takbira hizo mpaka inafikia imamu anasimama kuswalisha. Takbira hizo ndipo hapo zinakatika, tunaswali, tunasikiliza khutba, tunabadilishana kupongezana kwa kuambiwa taqabbala llahu minna wa minkum. Kisha baada ya hapo kullu muslimin yarji'u ila baitihi min ghairi tariqi التي أتى منها أنا رودي كلا مسلم ساسا nyumbani كواكي huku akiwa amebadilisha njia na sio njia ile aliyokuja nayo mwanzo. Hiyo ni katika sunna ya siku hii ya leo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Maashara almu'minuna walmu'minat, inna yawmal alidi yawmu farhin siku ya Idi ni siku ya furaha, furahatun, furaha ya kidunia ambayo tunafurahi hapa. Yafrahu fihi almu'minuna walmu'minat, wanafurahi waumini na waumini wa kike bima qaddamu min at-taati wal a'mali salihat kwa yale walioyafanya na kuyatanguliza katika matendo mema na katika toa kumtii Mola wao, wama tanafasu fihi min alkhairati, na vile walivyoshindana katika kufanya mambo ya kheri, wadhihari alhasanat, na kujikusanyia yaliyo mema. Kadhalika siku hii watu wanafurahi kwa sababu ya hayo walioyafanya. Wasayurafiquhum surur, itaendelea kuwa nao furaha mpaka siku ya Kiyama maadamu hum ala ma kanu alayhi fi ramadan muda wa kuwa wataendelea kubakia katika yale ambayo waliokuwa nayo katika Ramadhani, yani maana yake kudumu katika twaa, kudumu katika kumwabudu Allah, kudumu katika yale yaliyo mazuri na kuacha maasiya, ukaendelea hivyo, na furaha hii itaendelea kuwa na wewe mpaka siku ya Kiyama. wa illa fa inna man dhaafa wantakasa wa ada baada maasha naqiyan, hakika ambaye atarudi nyuma akarudi tena kwenye yale makosa aliyokuwa nayo kabla ya Ramadhani, hali ya kuwa aliishi katika Ramadhani akiwa safi, alafu akarudi tena kwenye maasi, basi mtu huyo anakuwa kama mbana baitan jamilan fahadama kama mtu aliyejenga nyumba yake nzuri kisha akaivunja qala Allahu ta'ala ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin hivi anatar, anapenda mmoja wenu awe na nyumba awe na shamba la mitende na mizabibu tajri min tahtiha al-anhar, inapita chini yake mito. Lahu fiha min kulli thamarat, anapata katika shamba hilo aina tofauti za matunda. wa asabahu lkibar, na ukawa umemkuta uzee. walahu dhurriyatun duafa, na anao watoto ambao watoto wake hao ni madhaifu. fa asabaha isarun, lile shamba likapatwa na upepo. fihi narun fahtarakat, upepo mkali wenye moto, shamba hilo likaungua mtu anatamani awe hivyo, yani huo ameleta aya hii hapa kuonesha kwamba ulipokuwa katika Ramadhani ni sawasawa na ulikuwa na shamba ambalo ulilijaza mabu, matunda na mazao ya kila namna yaliyo mazuri mpaka amefikia kutaka kuvunwa, wewe unakwenda kuyaangamiza kwa kurudi tena katika masia, kurudi kwenye kumwasi Allah jalla waala, kusherekea siku ya Idi kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala huko ni kuunguza yale tuliyoyachuma ndani ya Ramadhani. Falazimu ibadallah ma kuntum alayhi min tuhri lisani, lazimianeni enyi waja wa Allah na yale mliokuwa nayo katika usafi wa ulimi, wa naqaa aljanan, na usafi wa moyo mliokuwa nao katika Ramadhani, wa nashati aljawarih, na uchangamfu wa viungo, jinsi mlivyokuwa mnakimbilia kwenye ibada fi adai taati wa mujahadati nafsi, endeleeni hivyo hivyo kupambana na nafsi, kufanya juhudi katika taa na kuwacha matamanio na maasi na kuwacha mambo ya haramu, kama mlivyoacha ndani ya mwezi wa Ramadhani, muendelee nayo ili muweze kuja kuingia katika furaha ya pili baada ya furaha hii ya leo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba lisaimi farhatani, mfungaji anazo furaha mbili, yafurahuhuma ambazo anazifurahia kwa kuwafikishwa kukamilisha Ramadhan na kuweza kusimama kisimamo cha usiku mpaka Ramadhani ikaisha, akafunga akiwa salama, anafurahia hayo. Kadhalika wa idha laqiya rabbahu fariha bisaumi, siku akija kukutana na Mola wake atafurahi atafurahi kwa kukutana na Mola wake, ataifurahia saumu yake. Fawasilu ayuha almuslimuna taubatakum, endelezeni toba zenu, walazimu taqwa llahi bifili ma amarakum bih na kadhalika lazimianeni na takwa kwa kufanya yale aliyokuamrisheni, wajtinabi manahakum anhu, na kujiepusha na yale aliyowakatazeni Allah, min almunkarati washirkiyati, katika mambo maovu na shirki na maasi mbalimbali, wabidhalika tatimu farhatukum biridhwani min Allah, kwa kufanya hivyo ndiyo itatimia furaha yenu kwa kupata radhi za Allah. Wa jannatin ardhuha samawati wal ard, na mabustani na pepo ambazo upana wake ni kama vile mbingu na ardhi. Almuaddatu lilistiqbali almuttaqin ambayo janna hiyo imeandaliwa kwa ajili ya kuwapokea wacha Mungu. Qul bifadlillah, sema kwa fadhila za Allah, wa birahmatihi, na kwa rehma zake. Fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun, wafurahie mambo hayo, hiyo ni bora kuliko yale wanaoyakusanya makufari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. allahu akbar walillahi alhamdu enyi waja wa allah enyi waja wa allah rabbu abnaakum ala hubbillahi wa rasulih waleeni watoto wenu katika kumpenda allah na mtume wake waadhibuhum biadabi lislami waadabisheni wafundisheni adabu za uislamu liyakunu salihina yaduuna lakum bada rahilakum rahilikum ili wawe ni watoto wema ambao watakao kuombeeni baada ya nyinyi kuondoka min hadhihi dar, katika nyumba hii. Walialla yanqatia amalukum, na ili asikatike matendo yenu. Muwalee watoto wenu katika malezi bora, malezi ya Kiislamu, malezi ya kumjua Mola wao, malezi ya kuijua dini yao, malezi ya kumjua mtume wao wajitambue kwamba wao ni akina nani, na hapo ndipo utakapofaidika na mtoto huyo baada ya wewe kuondoka. wa ya maashara nisa asalihat na enyi wanawake wema, wanawake mlio bora, wanawake wa Kiislam, inna kunna madarisa liusarikun, hakika nyinyi ndiyo viwo na madrasa za familia zenu. wabisalahikum yasluhu almujtama, kuwa sawa kwenu nyinyi ndiyo mujtama na jamii inakuwa sawa. Wabisalahi almujtamaat, na jamii ikishakuwa sawa, tasluhu lumma umma unakuwa sawa biidhni rabbi lardhi wassamawat, kwa idhni ya mola wa mbingu na ardhi. Wa ya mashara rijal, na enyi wanaume, iyakum wasdiraa nisa jihadharini kuwadharau wanawake. Waqad awsa nabii sallallahu alayhi wasallam, ameusia Mtume sallallahu alayhi wasallama bihinna khaira, kuwafanyia yaliyo mazuri. Qala sallallahu alayhi wasallam khairukum khairukum li ahli, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa mke wake wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa mke wangu. Kwa hivyo tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallama, tuwe wanaume bora kwa wake zetu. fa idha harasa aljamiu mimma samu, wakipupia na wakachunga wale wote waliofunga katika masiku ya Ramadhan, waqamu layali, na wakasimama nyusiku zake, imanan wahtisaba wakayachunga yale walioyafanya katika Ramadhani fahuqa lahum an yafrahu bilid, hapo wanapata haki ya kufurahia, ya kufurahia ibada ya Idi. Naam, kwa hivyo tunaingia katika aya tulioisoma hapo nyuma, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم وفق ولية أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيتها للبر والتقوى اللهم ارزقها البطانة الصالحة الناصحة التي تدلها وتشاورها على الخير وتعينها عليها وتعينها عليه اللهم أعنها على تحمل مسؤولية الدولة كما ينبغي يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ قيادتنا ووفقهم لما تحب وترضى وانصرهم واصرف عنهم كل سوء اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء وانصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال